Ei, què tal, companys, companyes? Un altre divendres més aquí al vostre programa Logofòbics. Això, com dèiem al principi, que no sentia molt bé per culpa de la música, doncs que estem en un altre divendres més aquí, Logofòbics. Divendres 20 d'abril. Un dia que sona a cançó, però que no és una cançó, és el dia 20 d'abril. Doncs avui, com no, volem començar el programa eh, mostrant la nostra contrarietat a aquesta sentència del Tribunal Suprem condemnat condemnat condemnat, perdó a 8 persones de les 20 imputades pel setge del Parlament pel fest del Parlament el 15 de juny del 2011 a 3 anys de presó. Des d'aquest programa la nostra total repulsa aquesta sentència i la nostra solidaritat amb les 8 persones que els han caigut aquests 3 anys de presó en, també en la resta que va tenir que anar que ha sigut absolta però va tenir que anar a judici pel simple fet de manifestar-se davant del Parlament i bueno, sense més, ara ja continuem amb el programa. Recordant abans, com no, que demà dissabte a la tarda, em penso que a les 7 de la tarda, si no estic mal, mal entès, o 8 de la tarda, no, estic, no tinc ara davant l'hora, eh, es farà a la plaça Universitat una manifestació en solidaritat amb, o en solidaritat amb les encausades, en, en les que s'ha caigut aquesta condemna. I per mostrar la repulsa a aquesta sentència del Tribunal Constitucional de Madrid. Doncs ara sí, sí que continuem el programa. Amel programa, perdón. Y bueno, en aquel programa estaré parlando a Gonzalo Mateos, el director, de, bueno, director, realizador con se del documental Ingobernables un recorregut per la Catalunya anarquista del segle XXI. Aquest documental és un doc eh, diguem una pel·lícula feta pel company Gonzalo Mateos i que bueno, tracta, tracta mm, com està ara mateix l'anarquisme eh, més a nivell de Barcelona que de Catalunya però bueno, és bastant interessant aquest documental i ara en una estona a la parada que montem cada dimarts a la Universitat de Barcelona, a la UB Raval. Parlem amb ell. I després, com no, tindrem el llibre de la setmana amb el Miquel Didac. I aquesta setmana ens parla del llibre Per canviar-ho tot. Bueno, doncs ara ja ens anem a parlar del documental Ingobernables amb el seu realitzador Gonzalo Mateos. Sens dubte, queden lluny els temps en què els nostres antecessors van arribar a tocar l'utopia amb les mans. Aquests carrers que ara trepitgem són els mateixos, però semblen diferents d'aquells en els que les comunitats barrials, filades per la complicitat de classe entorn la lluita per un mateix somni i contra un mateix enemic, van decidir prendre el cel per assalt i construir un món nou sobre les runes del vell. La derrota del procés revolucionari dels anys 30 així com la onada de lluites que als 70 va sacsejar Europa, ens deixen com a llegat un camp social desertitzat en el que el món del capital no ha trobat obstacles al seu desenvolupament devastador i autodestructiu. I així ens trobem, en ple 2014, el sisè any des de l'esclat de l'anomenada crisi econòmica, el sisè any des que el col·lapse del règim d'acumulació imposat pels estats capitalistes ha desencadenat l'atac contra les nostres condicions de vida més greu dels darrers temps, en l'absència d'un moviment revolucionari organitzat, en el buit ocupat per sindicats i partits democràtics convertits en apèndix de l'Estat, en la desarticulació d'una classe treballadora combativa i autònoma, crescuda a la fàbrica i avui dispersada en realitats flexibles, irregulars i descentralitzades. En la somnolència social, alimentada pel boom immobiliari i creditici, en la dissolució d'un nosaltres degradat a individus hiperconnectats però atomitzats, que busquen realitzar-se en el consum de mercaderies i no troben altra identitat política que la del dòcil ciutadà. Enmig d'aquestes i altres condicions adverses, no hem estat capaces de tallar el pas a la profundització de l'explotació i la misèria. Les conseqüències d'aquesta impotència col·lectiva són ja visibles i concretes en tots els aspectes de les nostres vides, deixant ben clar que la sortida de la crisi de la que es parla als diaris no és més que l'entrada en un nou cicle de dominació, més precaritzat, més alineat i més brutal que l'anterior en tots els sentits. Tot i així, com va dir el filòsof, les persones no escullen les condicions històriques que els hi ha tocat viure, però sí el que fan a partir d'elles. Davant la resignació, el derrotisme i la ideologia depressiva del «això és el que hi ha i el cadascú al seu» que els gestors de la nostra misèria ens ofereixen, pensem que hi ha un altre camí. Un camí que a poc a poc pas, qüestionant les certeses que sostenen l'ordre establert, generant espais de resistència i teixint xarxes autònomes d'autoorganització i recolzament mutu que serveixin de base a un procés revolucionari, un camí que recull la valuosa herència de sabers, pràctiques i experiències de lluita que ens han transmès les generacions anteriors i que ni la derrota ni l'oblit han pogut destruir, impulsant-nos de nou a enfrontar-nos contra la nostra pròpia època. I tenim per la parada aquí el company, el nostre company i amic i company también de la de logofobia, al Gonzalo Mateos. Hola, buenas, ¿qué tal, Cano? ¿Qué tal? Bueno, ya fíjate que no te pasas por aquí pero aquí está la teba ex parada. Bueno, aquí recordando viejos tiempos, cara entre el curro asalariado y diferentes historias, pero bueno, que siempre está bien pasarse por aquí y volver a recordar. Eh, tornar a recordar que estas épocas logofóbicas, ¿no? Sí, aquí sigue la cosa parecido con los libros. Bueno, pues a, a finalidad han de aquí a la parada ...dejarnos copias... del T1 documental que es diu Ingobernables... ...y bueno, eh, ...es una, digamos que es una recopilació d'històries de, sobre el anarquismo... a Cataluña, ara en el siglo 21. Sí, pues es un proyecto así que nace como hace dos años, ¿no? Y la idea era plasmar en, formato audiovisual, ¿no? Pues pues las diferentes posturas de los colectivos anarquistas en la actualidad. Y bueno, viene un poco de la necesidad de, usar el audiovisual como material de difusión de las ideas anarquistas, viendo que, sobre todo el formato libro y el papel y el texto es un formato habitualmente bastante usado y que el audiovisual era un formato para, para nada explotado. Entonces de ahí viene la idea pues, de hacer un documental que visualizara sobre todo eh, a los diferentes colectivos anarquistas que en los barrios durante los últimos años han decidido poner cara al anarquismo. Y bueno, y a raíz de ahí pues trata de diferentes aspectos y luchas, desde las huelgas generales hasta el bloqueo del Parlamento, hasta, bueno, hasta la actual Operación Pandora. Bueno, eh, ¿Cuándo te que vas a decidir que el documental? Bueno, pues como hace dos años o así, más o menos. Era cuando estaba en cara presentando el retorno de los Guachafe, que va a ser el primer documental, sí, bueno. a a meditar luego Logofobia. Sí, a raíz de ahí, pues yo qué sé, pues le empecé un poco a coger gusto al audiovisual y bueno, que yo tampoco de todo de forma autodidacta, y bueno, y pues decidí que era importante pues usar el, este formato pues para difundir las ideas anarquistas. Y bueno, ¿cómo ves tú que está la matriz del anarquismo al siglo XXI, eh, aquí a Barcelona y también a Cataluña? ¿Qué es la teva opinión? Bueno, pues el documental lo que busca también es sobre todo pues reforzar ese proceso que ha habido en los últimos años, ¿no? De, de que han surgido un montón de colectivos libertarios o anarquistas en diferentes puntos del Estado, tanto en los barrios de Barcelona como en pueblos sociales donde antes no había. También, bueno, se busca reforzar el proceso de, de apertura, ¿no? De, que estos colectivos han decidido hacerse visibles y, poner cara al anarquismo en estos sitios y, bueno, y hacer de que, de que las ideas anarquistas tengan vigencia en la actualidad. Bueno, pues son cuántos de no?, Es que surten al documental. Al documental salen entre, o no recuerdo, pero el DVD tiene un directorio donde salen los diferentes colectivos y salen como seis, entre 6 y 8. El Darul, CNT... El Darul, CNT, Acción la OCA del Clot... Eh, Eura Negra de Baicarca, luego salen... de verga también. Sí, salen diferentes actos pues del Ateneo de Verga, el Ateneo, bueno, el actual local, la pista Pandora y algunos más. de convivencia y, por tanto, eh, incluso con métodos criminales, eh, llevar a cabo sus eh, propuestas de revolución y de visión anarquista violenta. mucha gente joven son más, son más violentos y están mejor organizados. A mí lo vergonzoso sería decir que soy por sistema, que defiendo un sistema donde está la gente realmente cada vez más sumida en la pobreza, donde no se tenemos ninguna capacidad de decisión sobre nuestras vidas, eh, donde la riqueza en Occidente se basa en explotar otros países. O sea, a mí me daría <laughs> vergüenza defender este sistema que que es violento en esencia. Que ya está bien, que este sistema es un sistema realmente caótico, es un sistema con una metástasis realmente que o lo destruimos o esto es más de lo mismo. Davant d'aquest panorama, si ve la contestació social ha augmentat, es pretén canalitzar una vegada més a través de partits que per vies institucionals acaben paradoxalment reforçant el sistema que diuen combatre. al mateix cante de sempre y els mateixos errors de sempre. Los gobiernos, todos los gobiernos, jamás, jamás ha habido un gobierno decente. No hemos encontrado jamás en la historia. Y como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Els catalans ens hem de rebel·lar no només contra las elites españolas, tal com ens vol la Convergència, sino también contra las elites catalanas. Y això ha de un del, dels passos o dels moments decisius que hem d'aconseguir que es dins d'aquest procés per poder lliurement elegir com volem viure i on volem viure. Han passat 40 anys, però encara que passin 40, 50, 100 anys, El Salvador no estarà mai mort. Mentre hi hagi gent que lluiti d'una manera real contra el sistema capitalista a tots els nivells, que vagi per una emancipació real, que lluiti contra aquesta domesticació que ens han donat aquesta classe aquesta classe, aquests demòcrates. Salvador no era un demòcrata, Salvador era un revolucionari íntegre, una persona íntegra que lluitava per l'alliberament social, Vale. I, bueno, quines diferències veus tu entre l'anarquisme actualment, i aquell anarquisme que surt al documental al principi, que és el dels anys dels anys bons, no? De primers anys del segle XX. Pues bueno, aquí a primera vista sí que Sí, que bueno, que el, anarquismo de principios de siglo pues, está muy centrado igual en el, mundo obrero y el sindicalismo y aquí bueno, también es cierto que sale CNT y que es importante la lucha pues en el centro de trabajo, pero a la vez pues sale todo el mundo de los centros sociales, de los ateneos libertarios y, del barrio como, un ente, desde el, como un lugar geográfico desde el cual hacer política. Y bueno, ¿Cómo está yendo la presentación de este documental? Bueno, pues la presentación está yendo bastante bien. El primer día se presentó el 1 de marzo en el Verde, dentro del Febre Libertari. Fueron bastantes personas, no sé, entre 80 y 100. Y bueno, parece ser. Buen número, ¿no? Sí, sí, parece ser que, que gustó, bueno, por lo que dice la gente. Y luego esta semana he estado en Madrid, donde en la Malatesta en la librería y en la brecha en Vallecas, donde también ha tenido bastante buena acogida y la idea es eso, pues el documental está a 5 euros, todos los beneficios son destinados a diferentes proyectos anarquistas que salen en el documental y a, caso, y a los casos represivos que aparecen. Y la idea es eso, darle difusión y yo qué sé, el documental está pensado también para... Para casos represivos como el Pandora, eh, que también sale... Sí, o de las diferentes huelgas o cambies y bueno, el documental está también pensado pues que sea como una herramienta para, la gente que igual está politizada pero no es anarquista, para que puedan conocer un poco qué aporta el anarquismo, cuál es su discurso e incluso para gente que no tiene nada que ver con, el anarquismo que pueda conocerlo. Y bueno, eh, ¿qué, qué, qué expectativas, quines tú en el documental? Bueno, pues las expectativas es eso, pues que es algo que, a ver, novedoso en el sentido que muy pocas veces a la gente del entorno más anarquista nos, nos cuesta no expresarnos. que la la primera vegada que es para algo sobre el anarquismo del siglo XXI a Cataluña, O sea, que apenas ya libres es algo que no estamos compilando. Sí, bueno, pues, alguno de los objetivos también que tiene el documental era, bueno, viendo las carencias que en todos los debates que teníamos, una de las carencias que, se decía que tenía el movimiento era que, que prácticamente no, o sea, no quedaban constancia de los debates que se tenían y muchas veces pues los colectivos anarquistas estábamos en un círculo de creación, destrucción de colectivos y siempre volvíamos a tener los mismos debates, entonces no se podía avanzar cuantitativamente. Y la idea del documental pues es que queden plasmados pues esta serie de debates pues para que se vea qué conclusiones han llegado y por lo menos quede constancia y si en algún momento pueden servir pues pues ahí queda plasmado, ¿sabes? Y bueno, ahora para ir acabando, ya no te hago parecer mal, que ah, un poco la agenda de presentaciones. Bueno, pues las presentaciones, o sea, ahora tampoco o sea, va varias. El, este jueves 18 creo que es en, en Manresa, se presenta en La Seca, luego el 10 de abril en Girona. estaremos en, Girona. En el Colmo. En Can Colmo, luego en la marcha los maquis y luego bueno también dependiendo un poco de o sea están habiendo bastantes solicitudes pero dependiendo un poco de, los horarios del curro que tengo que no me dejan mucho margen pero bueno es lo que tiene vivir de la autogestión no Sí, sí, es lo que tiene que tener que trabajar asalariadamente, pero bueno. Bueno, para la marcha Maquis tendrás que ir de elegante porque eh, en estas marchas suele ir gente, digamos, bastante importante, bastante reconocida en el anarquismo. Sí, sí, la... Estará ah, ya el seu Libre que ya ha en castellano, de Memorias 3. Ah, de Memorias 3. Pues él estará ya presentarlo, pero per exemple. Así que estarás, ¿daban de gent de, de nivel. Bueno, pues ahí estaremos también presentándolo. Bueno, Gonza. Bueno, gracias, Cano. Es un placer siempre hablar para ti en la radio. A ver si te pasas más veces por la parada, ¿eh? <laughs> Lo intentaremos. Venga. Chao. en este sistema hay un doble rasero para medir la violencia, ¿no? Eh, parece que es un escándalo cuando en días de huelga se quema un Starbucks o un corte inglés, empresas conocidas por, por explotar a sus trabajadores o como el corte inglés por tener intereses en empresas de armamento, eh, mientras que la violencia ejercida por estas empresas o la violencia diaria a la que estamos sometidos las clases populares está normalizada como decía un cartel después de la huelga del 29S, lo más violento de todo es tornar a la normalidad. Una normalidad donde las clases populares estamos siendo desahuciadas, estamos siendo condenadas al trabajo asalariado, condenadas al paro, condenadas a no tener una vivienda, Violencia para mí son el trabajo asalariado, los trabajos precarios, eh, un sistema político donde no pintamos nada, un sistema económico basado en el enriquecimiento de una minoría a costa de una mayoría, a mí lo vergonzoso sería decir que soy pro sistema, que defiendo un sistema donde está la gente realmente cada vez más sumida en la pobreza, donde no se tenemos ninguna capacidad de decisión sobre nuestras vidas, eh, donde la riqueza en Occidente se basa en explotar otros países. O sea, a mí me daría <laughs> vergüenza defender este sistema que, es violento en esencia. Y yo creo que, detrás de, los encapuchados, ¿no? De, de la imagen esta que intentan vender, de los encapuchados violentos, o sea, detrás de los encapuchados hay gente que, lucha día a día en colectivos anticapitalistas, en colectivos anarquistas, que, que intenta transformar la realidad y que, y que emplea pues estos métodos de protesta igual más contundentes pues porque las vías institucionales eh, no valen eso nos lo ha demostrado la historia y bueno y solo mediante el enfrentamiento es como podemos conseguir eh, nuestra liberación. violenta i violència al caos violent per violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. Generen violència en el carrer. Pintada alguna esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia. Més la violència. Violenta i violència al caos violent per violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. Se'ls han escopit, se'ls ha tirat pintura, només la violència. Violenta i violència. I la violència. Fer ús de la violència. Les actituds violentes, la violència. Violència, agressivitat. Més la violència. Violenta. Més la violència. Violenta. I la violència. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo, jo també. també. Yo también. Ven, ven, ven, aturé en el Parlamento. Ven, ven, ven, en el Parlamento. Yo estaba. Yo, también. Yo estaba. Yo, también. El Parlamento, lo más sagrado, ahí donde te duele, te, hemos tocado. La democracia, nuestra desgracia, nuestra desgracia, sí, vaya falacia. ¿Quiénes son los de traje de chaqueta que buscan que pretenden que la gente se esté quieta? Vaya jeta. Vaya jeta. Vaya jeta, sí. Eh. Ven, ven, ven, en el parlamento. Ven, ven, ven, naturemos el parlamento. Yo estaba, yo también Yo estaba, yo también Algún spray actuando, una botella de agua volando. Esta es la nueva guerrilla con sus armas de destrucción masiva. Nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución. Ven, ven, ven, el Parlamento. Ven, ven, ven, el Parlamento. Yo estaba. Yo, también. Yo estaba. Yo, también. Qué escándalo habéis montado. Cuando afuera nada había pasado. Y dentro del Parlamento, con los de siempre partiendo el bacalao. Los, los medios apuntan, la, policía dispara. Los medios apuntan, periodistas cómplices de esta maquinaria. Cómplices. Juntas para protestar, no nos van a hacer callar. A alguien van a señalar, alguien tiene que pagar. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los terroristas? Ah, los Mossus, en la ciudad de la justicia. ¿Quiénes son los violentos? Oh, ¿Quiénes son los violentos? Los de traje de chaqueta que están en el gobierno. Los que firman, patan y recortan y nuestra vida nunca la respeta. Lo que pactan, firman y recortan y nuestra vida nunca respeta. La dura se queda sin abrigo. ¡Pobrecita, qué frío. Qué frío. Otoño caliente y aquí está la gente aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Ven, ven, ven, en el parlamento. Ven, ven, ven, aturemos al parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo, también. Ven, ven, ven, en el parlamento. Ven, ven, ven, aturemos al parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo, también. Sí, aquí, desde Radio Bronca, Roquetas, ah. ocupando los ah. micros, ocupando las ondas, ah. las calles y las plazas, sí. Radio Bronca, Radio Libre, contándote lo que acaba de ocurrir. Sí, sí. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Després de l'entrevista al Gonza, sentíem els indios, ingovernables, com no. Havia que posar aquesta cançó després de, de, de presentar aquest documental. Jo també. I després, el que sentíem és una cançó en solidaritat, en solidaritat, perdó, amb les encausades pel, pel cas del, del Parlament una cançó que es va fer des d'aquesta emissora, des de Radio Bronca, ara fa un any més o menys, quan, quan venien els, els judici. El judici, perdó. I ara us anem a deixar amb una altra cançó en solidaritat amb la gent del, del Parlament, de Boca de Baba. I després anem amb el llibre de la setmana. Eh, eh, que se enteren bien los políticos, que si nos, nos tocan a una, nos tocan a todas. Parlament 2014 dedicat a les companyes encausades i a la gent que la recolza, que són moltes, perquè ho tornaríem a fer. Som la metàstasi de l'anàlisi, la mala baba, No ens cal la mala barba ni clama pietat a la mar brava. No estem en crisi, és una mala i d'estafa. Som el rap, estaves malva. Creixem salvatge, terres massa sagrades de mal salva. Per salvar-se s'amaga qui se suposa que dona la cara. Ara no de sembra el despotal que la pala paga apunta la precària Aquí la ràbia s'encomana per ja no de les àvies Tenis variat les identitats es van multiplicant a força de defensar la nostra dignitat sota aquest i carta i robatoris no permetrem més esfolis el canvi d'oportunes d'aquest bàndol qui riurà l'últim està per veure el canvi d'oportunes d'aquest bàndol no qui riurà l'últim nosaltres o ells estan més dins estava al Parlament no cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a Mèxic, que estava al Parlament, jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a Mèxic, que estava al Parlament, no cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a Mèxic, que estava al Parlament, jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Quanta gent sense fre defensant el seu carrer, com un part disfressat intentant entrar a votar una retallada cívica cosa es posa tensa. Qui creu que pinta una creu a qui ens asfixia defensar-se, llançant a les furgones blindades ampolles d'aigua, ha d'estar penat amb la presó, l'helicòpter és molt cal traïció a la pàtria, sedició, la cara ensangonada les mans versos i flames. Això tot just comença, recordem molt bé qui grava i qui mana. Engarjolar a ma germana amb aquesta ràbia intensa, puc venir directe, pa que en silència. Està de més dir que estava al Parlament, no cal ni dir que ho tornaria a fer. Està de més dir que estava al Parlament, jo també i no cal ni dir que ho tornaria a fer. Està de més dir que estava al Parlament no cal ni dir que ho tornaria a fer ha estat de més dir que estava al Parlament jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer porten multes totes juntes multitud de descrèdits són el clan d'aquest clan la clau a punta d'una a punta de porra brida manilla t'escorcollen a punt per respondre Gamonal il·lustra el món submissió repressió difusió depressió el capal o el capcot l'e contra alienació alimentar-se del ressò d'aquest crit a l'unissó no, no tenim por amenaça presó, tribunals d'excepció, afectades pel seu món, juntes ens donem consol. Intimidació ambiental, som Mossos homicides al rebel. Mentrestant, austeritat, d'esmorzar, dinar i sopar. Per tu el cap al forn posaria si calgués. La solidaritat, dos canvia per diners. Pretenen canviar les lleis, per atreure'ns treure'ns dels carrers. I no els servirà de res. Desobediència! Desobediència. estava al Parlament no cal ni dir que ho tornaria a fer Hasta de més dir que estava al Parlament Jo també, jo també, jo també, jo també Bueno, aquest programa sembla que ho estem fent avui des de la parada de l'Ogofobia, doncs abans hem entrevistat el Gonzalo, que ha estat per aquí una estona, i ara tenim de nou el Miquel, algú que ja comença a ser habitual tenir-ho aquí, tot i que la setmana passada va ser Normalment va, va fer la seva sessió per telèfon, però doncs això, avui el tornem a tenir aquí a la parada de llibres i doncs, el primer de tot, bona tarda Miquel. Bona tarda a tothom. Diguem bona tarda perquè això s'està cortant divendres, sí. tot i que és dimarts, estem a la parada. Ja estic una mica refredat del pit. Ui, o sigui que, que la veus una mica eh? així. Doncs bueno, avui ens vens a presentar un llibre que ja fa alguns mesos que va sortir. De fet, ara acaba de sortir la seva segona edició, una versió més ampliada. Bueno, parlem del llibre per canviar-ho tot, per una independència que mereix tal nom un llibre que ha, ha estat editat pel col·lectiu Josep Gar... Bueno, per, perdó, per Josep Gardenyes i el Consell Editorial Laberins. Exacte, perdó. Un llibre que ja Logofòbia fa un, més o menys un parell de mesos o així va presentar a Can Colmo i doncs, bueno, en Miquel avui parla d'ell com ja sabeu és un llibre que intenta donar-li intenta tractar el tema de l'independentisme des de l'òptica anarquista, no Miquel? Sí, bueno, libertària, antitotalitària, vull dir, un enfoc i, i anticatalista. Eh? Uh -huh. I, bueno, i, i, i, i de posicions plurals. Ara, llavors, aquest Espera, llibre... doncs, Miquel, sí. doncs, que pots començar ja a fer la crítica? Bueno, eh, el llibre aquest, eh, de, de fet, la primera edició va, va sortir just el 9 de novembre, ah, ja va, just abans del 9 de novembre, i, és un, i després s'ha ampliant i és una recopilació d'articles de, i, i, i que suma 201 pàgines i val 7 euros amb el 9 de novembre o no la qüestió de la independència catalana eh, això enfoca a, a, a, a, a, a aquest llibre no desapareixerà en cap futur pròxim en, en qualsevol en general sí, des dels sectors libertaris hi ha força silenci sobre la qüestió cosa que intenta trencar aquest llibre tot i el rebuig anarquista i llibertari a participar en processos polítics que fomentin el nacionalisme i, acte, i altres mecanismes de re, recuperació de recuperació de, de conflicte social, desviació política, el llibre intenta parlar sobre el problema de fons i la necessitat urgent de difondre crítica realment contra el sistema capitalista i l'estat a prop de les qüestions d'alliberament nacional enfront la recuperació democràtica burgesa i la participació de tota mena de, de partits polítics dins els moviments socials. El llibre planteja la qüestió. Si no tenim cap projectivitat anarquista respecte als problemes econòmics, culturals i d'autodeterminació, els problemes pels quals el procés independentista català ens ven unes solucions fàcils, perdem la capacitat de poder incidir si es vol els conflictes actuals i facilitarem la, la, la recuperació. Aquest llibre és una reflexió crítica del procés català des d'una visió no autoritària a partir d'una recopilació d'articles diversos, com dèiem. Josep Gardenyes eh, es proposa en el llibre Recull d'articles una eina per tal, de, per tal debat, un llibre eina crítica amb la denominada esquerra independentista, tot esperant que la seva lectura serveixi per facilitar l'organització de debats públics en centres socials, com és dit tu a Can Colmo, sí. i també a les places Àgora sobre independentisme. Aquesta recopilació, des d'una visió no autoritària, fa deix de fons d'aquesta recopilació sobre el procés sobiranista català d'ara mateix una petita eh, mostra de la pluralitat d'opinions llibertàries sorgides en aquest moment a Catalunya al voltant dels fets que es desenvolupen en aquesta, en aquesta societat en què vivim el dia a dia una recopilació que ens deixa moltes veus sense reflectir. O sigui, que no hi ha tot el que ha sortit, ha sortit molta cosa, no? Vull dir, és, és una petita mostra. Però, com a sempre, el llibre es va elaborar de pressa, perquè hi havia el del novena, i en un futur es vol intentar incloure veus que no surten reflectides en el mateix. Per tant, sortirà alguna edició amb moltes pàgines. Una pregunta anterior a l'elaboració del llibre va ser per què fer-ho i per què podria servir. S'ha trobat en aquest sentit a plegar aquests articles per mostrar aquest pluralitat d'opinions anarquistes, llibertàries o antitoritàries sobre la qüestió i per mostrar que la gent llibertària no fa de simple espectador, sinó que també té quelcom a dir i fer. Aquesta pluralitat llibertària comporta una heterogeneïtat d'opinions, cosa que equivocadament podria fer pensar algú en una hipotètica feblesa de, de l'ampli i divers moviment llibertari envers la situació actual. En canvi, els recopiladors del llibre prefereixen pensar que l'anarquisme continua sent una manera d'actuar, de plantejar i d'analitzar, sempre en, en constant construcció i formació mostrant així la vitalitat anarquista. El llibre parteix d'un enfoc recopilatori en què es considera riquesa del moviment llibertari aquesta pluralitat, podríem parlar de moviments llibertaris, aquesta pluralitat d'opinions, que es consideren, en el seu entendre, allunyades d'un dogmatisme decimonònic, que no acabo d'entendre el que vol dir, i sense sentit en el moment actual en què planteja, ja que el Bakunin el segle XIX havia plantejat el tema, vull dir, llavors no sé ben bé i què vol dir això de Simenoni. En tot cas, seria una referència a Marx, que estava contra la qüestió nacional i l'Engel. Uh, en què plantegen l'estratègia d'una independència que mereixi tal nom, en el marc de mort a l'Estat i visca l'anarquia. Una eina més que pugui fer obrir un debat més profund i interessant que el propi contingut dels articles que s'hi pot llegir en aquest intentant pensar en el paper anarquista llibertari propi dins d'aquests moviments actuals a Catalunya. També es fa constar que dins el propi equip editorial, Laberints, hi ha diferents opinions sobre la qüestió nacional catalana, l'independentisme català, així com l'actual procés sobiranista. I per tant, eh, s'afirma que és lògic pensar que han d'estar d'acord i pensar que no han d'estar d'acord amb la totalitat dels articles eh, que, que, que porta el llibre, no? Així com de les opinions expressades en els mateixos. També, eh, vull dir, bueno, en, aquí s'esmenta la crítica i eh, la, la, la formació mostra xifres anarquistes, el mateix. Uh, s'esmenta la crítica de Bolín, que havia participat en el primer soviet al Consell Obrer a Petrograd durant el procés revolucionari fallit de 1905 i participant en la revolució del 7 de novembre de 1917, en què es posa volint que els errors com ara capisme d'estat, autoritarisme, terrorisme d'estat, supressió de les llibertats obreres i populars, en són culpables eh, eh, eh, eh en són culpables els posteriors trainistes es diu, es diu que són culpables els, el, els posterior estalinisme. Tot, ell considera que no. Tot hi està present ja a l'any 17 i, i els primers mesos de l'any 18. A Bolín explica que Lenin, i en aquest cas impo imposant la seva voluntat sobre la totalitat del partit bolxevic, fou la sessió d'Ucraïna a l'Alemanya eh? imperial, sense mai consultar amb el poble ucranià, i que aleshores l'únic moviment contra el capitalisme per la independència ucraniana fou el moviment anarquista la Magnovichina, Magnovichina, Magnovichina, que lluitava simultàniament per la revolució social contra el nacionalisme burgès, contra l'imperialisme alemany i posteriorment contra l'exèrcit blanc rus es va, es va derrotar els alemanys imperialistes i guanyar la independència i la revolució social a l'est d'Ucraïna. Mm, només per ser posteriorment traït i liquidat pels bolxevics russos. Uh mhm. -huh. Bolin escriu a la seva obra La revolució desconeguda Sí, en plena revolució social els diversos partits polítics volen entretenir-se a organitzar el poder, el poble haurà, hauria de proseguir en la seva tasca revolucionària i deixar aïllats els partits. Si després de febrer i octubre del 17, bueno, que de fet és març i, i novembre, el nostre calendari, els treballadors russos, en lloc de donar-se de donar nous amos, aquí refereix a Lenin i companyia, els bolxevics, haguessin continuat senzillament la seva tasca amb l'ajuda dels revolucionaris, vol dir antiautoritaris i companyia, el poder polític hauria desaparegut. <coughs> El temps i, i, i segueix escrivint Bolín a la seva obra, i que és un totxo, eh? Els fets desconeguts fins ara que que, revelar que, que revelarem en el llibre confirmen aquesta tesi això, això en segueix segueixin el seu llibre esperem que els pobles continuïn a veure-s'hi clar i no es deixin enganyar els polítics i que només són revolucionaris, que només són els paquets polítics revolucionaris de Saló. A l'octubre de l'any 14, eh, de l'any passat, abans de la, del, 9, del 9 de novembre, el Xoll Llibertari de Sants va escriure, i això està al llibre, eh, volem, que volem recuperar la Catalunya proletària anarquista, aquella que va lluitar amb tots els els mitjans per aconseguir un nou món sense explotats ni explotadors aquella Catalunya que, va, que es va aixecar el 1909 contra la política de l'Estat, Aqu aquella que va aconseguir la jornada de 8 hores, aquella que responia amb vagues salvatges i contundència als atacs dels patrons, aquella que va parar el cop feixista i va ser la revolució col·lectivitzant els recursos i, i implantant un nou model polític basat en l'autogestió i el suport mutu. És per això, diu això Llibertària, que rebutgem el projecte d'una Catalunya burgesa independent. Som les classes populars que mitjançant l'autoorganització, sense lideratges, les que hem de portar la iniciativa de la ruptura amb Espanya i en el seu camí plantar cara als seus esputadors, ja siguin espanyols o catalans, ja que no hi ha independència de les classes populars sense revolució social. Volem decidir sobre les nostres vides. Visca l'autogestió i visca l'anarquia. En el, en, el, en el volant del bloc llibertari de l'11 de setembre darrer es deia per això de decidim decidim-ho tot i decidim l'habitatge digne decidim l'educació per tothom eh, això, això, això ho trobareu en el llibre decidim el dret al propi cos decidim una sanitat universal i no mercantilitzada. Decidim desobeir els dictats dels poders financers. Decidim alliberar-nos de l'imperialisme. Això són alguns el, el, el, he esmentat alguns dels textos que podeu trobar uh -huh. a, en aquest llibre de, de, de més de 200 pàgines. Vale. Doncs, bueno, la veritat és que això, el que tracta aquest llibre és algo que encara continua vigent encara està vigent el procés independentista a Catalunya de fet el, ara aquest mes de maig hi ha eleccions municipals que segurament també tenen molt a veure el, al setembre hi ha les eleccions autonòmiques de Catalunya que es plantegen que siguin plebiscitàries no sé, no? és algo que tenim molt pendent ara mateix i del món anarquista en de xerrar Sí, bueno, i, i, i hi ha posicions clares que, que, que és que és que l'anarquisme uh, realment pot fer ser, Catalunya pot ser anarquista si vol simplement desplaçant a les forces polítiques parlamentàries doncs Miquel, de quin llibre ens parla ja la setmana que ve? Bueno, uh, eh, del, de, de, de, de, del company Gemma Rullant de la, de la memòria... tercera part, que acaba de sortir part, en castellà. I que estava a, a, a, a, editat a, en francès. Però això ja portava com 3 anys, no? Per sí, editat. Més, sí. Una mica I, més. I, i, I que vaig llegir, i ara, si voleu, la setmana entrant us faré una mica de ressenya de la tercera part, que vaig fer la primera, la segona, i ja et faria la tercera. Doncs per nosaltres... Avui ara miraré la, la versió eh, castellana que aquest virus Doncs per nosaltres perfecte. Doncs així fins setmana entrant. Vinga. Estaràs aquí o què? La setmana entrant no, no. No, bueno, doncs, de, de, una, una llàstima. Sí. Aquesta no, no puc. I ara, després del llibre de la setmana, en la secció en la que el Miquel Didac que s'ha parlat del llibre per canviar-ho tot, doncs, com no, toca l'agenda. General! amb la llegenda de la Teranyina. Doncs, i com no, posa el, especial èmfasis i per tant tornar a recordar dins d'aquesta sessió que demà dissabte a la plaça de la Universitat de Barcelona, demà dissabte a la tarda cap allà a les 8 del vespre, em penso, si no, si no estic equivocat. Si estic equivocat, demaneu, demano perdó. Doncs tenim la manifestació en solidaritat amb les encausades pel Parlament que les ha caigut la sentència de 3 anys de presó. Una manifestació en solidaritat amb aquestes companyes, amb aquestes persones i amb tota la gent que ha estat encausada i també, com no, una manifestació en contra d'aquesta sentència que, com diuen per ahir, ha estat una sentència totalment política. Doncs aquesta manifestació és l'activitat que tenim a destacar a la leyenda. Y bueno, ya arribemos al final del programa, el programa que está del número 76. Programa en el que hem hablado... amb el company Gonzalo Mateos, hem hablado sobre el seu nou documental, que és el seu segon documental titulat Ingovernables, un recorregut per la Catalunya anarquista del segle XXI. Després hem volgut fer d'un petit acte de solidaritat, un petit homenatge a les companyes del Parlament amb la cançó de Boca de Baba i també amb aquesta cançó que van fer des d'aquesta emissora fa un any en suport a, a elles. i després d'aquestes cançons que han sonat en solidaritat amb, amb els encausats pel fet del Parlament, amb les encausades per, per, fel, per fet pel fet del Parlament, perdó, Doncs en Miquel Didac ens ha, fa, ens ha fet una crítica al llibre per canviar-ho tot. Libre de Josep Gardeñes. Y bueno, ahora sí, toca tener que darnos siempre cuando arriba arriben aquestes tesoros. cuando ya les apropien al, a de la tarde, nos toca eso, tenir que dir adeu. no se abans recordar el nostre correo electrónico logofobia arroba la el nostre blog logofobia.wordpress.com y recordar que estem mal les social al Twitter y al Facebook. En allà podeu Bueno, gent, tot un plaer estar aquí. Aquest ha, ha sigut el programa número 76 d'aquest del vostre programa Logofòbics en les zones lliures de Radio Bronca. I res més, tornem la setmana que ve en aquestes mateixes zones. I si aquest programa ho vols sentir repetit, doncs el dimarts de 11 a 12 de la nit has de posar Radio Bronca i si no, si ho vols escoltar en qualsevol altre moment doncs ja saps, està el podcast fins el divendres de la setmana que ve Directa acción. Directa acción. Directa acción. m'escolta bé? Sí, sí, sí, sí. Hola. Hola, hola. Sí, s'escolta, no? És que s'ha d'escoltar bé el que vaig a dir ara, eh? S'ha d'escoltar bé. Ara, si continueu sentint aquesta emissora, eh, sentireu electrones libres electrones libres. Heu sentit, no? Doncs això, us deixem amb electrones libres.